Fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Karena apa yang ditambahkan dalam agama adalah bid'ah. Dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Dan setiap kesesatan tempatnya adalah dalam neraka. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah prinsip sunnah ini, prinsip agama ini tidak akan berubah. Kaidah ini enggak akan berganti dan dakwah kita, dakwah ahlus sunnah enggak akan bergeser. Kita akan tetap mendakwahkan tauhid was sunnah. Dan kita akan tetap memperingatkan dari bahaya syirik dan bid'ah kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Saya ingatkan perkara prinsip ini sebagai pegangan karena situasi dan kondisi bisa berubah, bisa berganti, tapi akidah tidak akan berubah. Situasi politik, situasi bisa berubah, bisa berganti. Tetapi prinsip sunnah enggak akan bergeser. Enggak akan berubah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka kadang memberikan label pada pemberontakan dengan label jihad fi sabilillah. Kadang mereka memberikan nama pada perjuangan politik mereka dengan menyatakan bahwa ini perjuangan jihad fi sabilillah. Bahkan mereka kampanye juga mereka mengatasnamakan agama Islam kembali dan melabelkan dengan label jihad fi sabilillah maka usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza almuttaqun aku wasiatkan kepada hadirin sekalian kaum muslimin sidang Jumaah rahimani wa rahimakumullah agar kita selalu ingat prinsip agama yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Quran dan Sunnah bahwa intinya adalah meluruskan tauhid manusia mengajak mereka semuanya ke dalam la ilaha illallah dan mengajak mereka untuk kembali pada sunnah dan memperingatkan mereka dari bahaya kesyirikan dan bahaya kebid'ahan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ittaqullah اتقوا الله في دعوتكم اتقوا الله في أعمالكم bertakwalah kepada Allah dalam dakwah kalian bertakwalah pada Allah dalam pengamalan-pengamalan ibadah kalian bertakwalah kepada Allah dalam semua tingkah laku akhlak kita semuanya harus di atas dasar ketakwaan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah sudah kita ingatkan bukan sekali dan ini entah yang keberapa kali. Bahwa kita enggak ada kaitannya dengan hura-hura politik. Hura-hura demokrasi. Kita enggak ada kaitannya dengan perkara-perkara tersebut. Kita tahu di sana dan di sini kurang lebih sama, sama-sama muslim dan sama-sama politikus. Ikhwani fid din a'azakumullah. Berdoalah pada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri ini negeri yang aman tenteram. Negeri ini negeri adil yang dan makmur agar negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Allah pilihkan pemimpinnya pemimpin yang saleh, yang adil, yang beragama Islam dengan baik dan mementingkan Islam dan kaum muslimin doa silahul mukmin. Doa senjatanya orang mukmin dan jangan kalian mengatakan bahwa ini bukan usaha. Ini bukan perjuangan Wallahi, wallahi perjuangan Karena doa harus diiringi kesalihan Dan kesalihan itulah yang kita upayakan Dalam dakwah ahli sunnah Dakwah salafiyah adalah menjadikan kaum muslimin Agar lebih lurus akidahnya Dan lebih sunnah pengamalannya Dan kemudian dikabulkan doanya Dan Allah berikan negeri ini negeri yang ma'mur Negeri yang tentram dan aman Ayatnya sudah berkali-kali kita bacakan. Hadisnya sudah kita kita berkali-kali sampaikan. Lau amana ahli al-qura wa taqaw la fatahna alaihim barakat min as-sama'i wal ardi walakin kadzabu Kata Allah, kalau penduduk negeri itu beriman dan ber bertakwa maka niscaya Allah akan bukakan barakah dari langit dan dari bumi berapa kali kita sampaikan ayat ini silahkan siapa pemimpinnya kalau tidak ada ketakwaan kalau tidak ada keimanan wallahi bala bala azab dari Allah subhanahu wa ta'ala akan turun dari langit dan dari bumi bukan barakah tetapi bencana dari luar dan dari dalam dari apa yang Allah takdirkan di dalam alam semesta ini atau apa yang Allah takdirkan pada orang-orangnya. Artinya terjadi berbagai macam musibah-musibah qadariyah. Terjadi pula berbagai macam pertikaian-pertikaian berdarah di tengah ummah. Itu semua azab. Al-jama'atu rahmah. Wal-furqatu azab. Yang namanya kebersamaan adalah rahmat. Sedangkan yang namanya perpecahan adalah adab. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita khawatir semakin hari semakin genting. Kita khawatir semakin hari semakin panas. Aina muslimun? Aina ahlus sunnah? Aina salafiyun? Mana para penasehat-penasehat yang menasehati kaum muslimin? Untuk sabar, untuk istiqamah, untuk tetap di atas sunnah, untuk tetap di atas tauhid. Apakah kita semua terbawa dengan situasi politik? Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Jangan menjadi rendah. Menjadi kuda tunggangan. Menjadi kuda Troya mereka-mereka yang ingin mendapatkan sesuatu dari keuntungan dunia. Kedudukan kekuasaan dan seterusnya. Jangan. Ikhwani fi din, azakumullah. Kita tidak tahu secara detail. Kita tidak tahu kecuali isu dan isu. Yang isu tersebut wallahu taala a'lam apa benar atau salah atau sekian persen sekian persen salah atau bahkan salah sama sekali hoax sudah berjuang mati-matian dengan atas naga agama dengan atas nama jihad fisabilillah ternyata terjadi apa yang terjadi malu kok kemarin kenapa kita ambil kenapa kita pegang kenapa kita dukung ila akhir eh, penyesalan selalu di belakang kita berharap siapa yang tidak berharap Seluruh kaum muslimin pasti berharap adanya pemimpin yang adil dan saleh. Hanya mereka-mereka para maling yang ingin pemimpinnya juga maling. Hanya penjahat yang berharap kalau pemimpinnya juga penjahat supaya bebas kejahatannya dia lancarkan. Tetapi kaum muslimin seluruhnya berharap kalau penguasa itu penguasa yang mukmin saleh taqiy tetapi Nasolah salam al-afiyah Kalau ada seorang yang Saleh mukmin taqi hari ini Dijadikan pemimpin niscaya yang terjadi adalah Demonstrasi besar-besar Untuk menurunkannya Karena penguasa mengikuti Keadaan Rakyatnya, rakyat yang baik Akan memilih pemimpin yang baik tetapi kalau mayoritas rakyat tidak mengerti akan mengambil yang tidak mengerti ila akhiri. Maka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah beri hidayah seluruh kaum muslimin di Indonesia ini untuk kembali pada tauhid, kembali pada sunnah. Kembali pada akhlakul karimah. Kembali kepada sopan dan santun yang merupakan cerminan dari ajaran Islam yang mulia. Yang Rasul menyatakan bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Jangan justru sebaliknya, tambah terlihat akhlak yang jelek, ucapan yang busuk, sumpah serapah, kata-kata yang tidak pantas di majlis-majlis, di mimbar-mimbar oleh orang yang dianggap sebagai orang yang berilmu. Ini keanehan dan keajaiban. Berharap kebaikan tapi tidak menjalani kebaikan. Berharap kemakmuran tetapi tidak menjalani jalan kemakmuran. Berharap dibukakan barakah dari langit dan dari bumi tapi tidak mau mengikuti jalan yang sudah sudah Allah katakan dengan kalimat amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Wa minat taqwa, termasuk ketakwaan adalah husnul khuluq. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Dan ikuti kejelekan dengan kebaikan. Ini segera bertaubat dan ganti dengan kebaikan. Itu yang disuruh. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan hendaklah engkau berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ghibah tetap haram dalam Quran dan sunnah sumpah serapah, caci maki, ucapan kotor juga dicerca, dilarang dalam Quran dan Sunnah. Wailul likulli humazatin lumazah alladhi jama'a mala wa 'addadah celaka mereka yang pengumpat dan pencela yaitu orang yang selalu mengumpul-ngumpulkan harta ikhwani fi din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah sidang jumat yang semoga Allah rahmati kalau kita memperbaiki akhlak dan istiqamah di atas akhlak sunnah, maka itulah ketakwaan. Kalau kaum muslimin di negeri ini bertakwa pada Allah, akan dibukakan barakah dari langit dan dari bumi. Apakah itu bukan usaha? Apakah dianggap bahwa ahlu sunnah tidak usaha? <laughs> Ikhwan ibn a'azakumullah nasolah taufiq wal afiyah. نسأل الهداية لنا ولهم ولجميع المسلمين وصلى محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عباد الله قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله sidang Jumaah yang semoga berbahagia. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita dan seluruh kaum muslimin terbimbing dengan Quran dan sunnah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan hidayah kepada kita dan seluruh kaum muslimin kepada tauhid dan sunnah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kejelasan kepada kita dan pada seluruh kaum muslimin yang hak adalah hak yang batil adalah batil dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan seluruh kaum muslimin terbimbing untuk mengikuti yang hak dan terbimbing untuk bisa menghindari yang batil setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan jadikan negeri ini adil dan makmur setelah itu Allah akan jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dan Allah Subhanahu wa taala akan bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Ikhwani fid din, a'azzakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah doa berusaha dan usahanya adalah apa yang diajarkan dalam sunnah untuk sabar di atas agama. Sabar di atas sunnah, sabar di atas usul ahli sunnah wal jamaah, prinsip-prinsip ahli sunnah. dan kemudian termasuk upaya agar Allah memberikan pada kita taufik untuk mendapatkan apa yang diharapkan oleh seluruh kaum muslimin adalah usaha meluruskan yang salah usaha menjelaskan yang hak adalah hak yang batil adalah batil dan kemudian mengajak mereka untuk mengikuti kebenaran dan menjauhi kebatilan ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا siapa yang lebih baik ucapannya dari mereka-mereka yang mengajak kepada Allah wa amila salihan dan beramal dengan amalan saleh jangan mengajak kepada kubu yang sana jangan mengajak kubu yang sini jangan mengajak pada kubu yang situ jangan mengajak pada ahzab jangan mengajak pada kelompok-kelompok tertentu ajaklah kepada Allah yakni atiullah taatilah Allah wa atiur rasul taatilah Allah dan taatilah rasul dan siapa yang memegang urusan kalian kainan man kan saya katakan kainan man kan siapapun dia untuk menunjukkan bahwa kita enggak berkait dengan penguasa yang sekarang atau yang kemarin atau yang esok tetapi kaidah tetap kaidah sunnah tetap sunnah Ayat tetap ayat Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan hendaklah kalian taati orang yang memiliki dan memegang urusan kalian. Yang memegang urusan agama kalian adalah para ulama dan orang yang memegang urusan dunia kalian adalah para penguasa. Dan ini barakallahu fikum akan terpakai sepanjang masa siapapun penguasanya. Enggak berkait dengan penguasa yang sekarang atau yang kemarin atau yang akan datang yang siapapun dia. Kainan man kan. Selama dia muslim dan dia penguasa, maka prinsip tidak berubah. Usikum wa iyaya bitaqullah. Usikum aku wasiatkan kepada hadirin dan seluruh kaum muslimin untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Takut pada Allah, taatlah pada Allah, Ikutilah perintah Allah, peganglah ayat Allah dan istiqamahlah di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li jami'il muslimin. Allahumma nas'aluka ridhaka wa na'udzu bika min sakhatika wa ghadabika wa tawaffana mal abrar.